pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. What a fight! biće ono što Allah hoće a neće biti ono što vi hoće Doba u vjeri Doba u vjeri Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera posjetite nas na www.paltol.com Soba put vjernika أحزاني يا نائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي أحزاني رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنيا دنياه لم يرك لعيش فاني خطاب حقا قد جحد Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na fakultet. Znači neko je tamo ehlu bid'at ili neko je tamo ehlu dalalet, E mi smo ehli sunnet. Da se zna, što kaže, iz aviona, iz kamiona, da si ti na tom putu. Da si ehli sunnet. Da sve utemeljavaš na, da sve bude po, kako, po PS-u, tako, po sunnetu. I da sve bude na rađenju, da se bude u džemat. Ehli sunnet u džemat. Znači, zagovaramo sunnet i zagovaramo džemat. Ako imamo sunnet, imamo džemat. Ne možemo zagovarati džemat, bez sunneta, onda ćemo napraviti partijašenje i napravit ćemo rasnu diskriminaciju, jer ću ja kazat, ja sam krajišnik, kod nas se ratuje za međe, ti ću kazat, ne, ne, mi brata ubijemo za među rođenog ovde u Kalesti. Ona će reći ovako, ona je nako, međutim, ako nam vodila bude din, sunnet, onda ćeš ti znati da ne smiješ, znači, bratu muslimanu biti osim pokrivač ili, znači, da mu bude štetik يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي الدنا حولي ظلام ظلام حالك Čovjek je stvoren kao slabiće. Često oslabi, pa onda počne da razne misli uvrti u svoju glavu. I vidimo ga praktično kako on vozi polako nikad. Ide u jednu negativnu krajnost. Ili je vahulikal insanu ađula, ili je brzat. On pogledaj, kaže ovo, ko ne bude za dvije godine, kakvi preokreta i ne bude, kako ja sam zamislio, ja ne mogu ovo više izdurati. Pa vidimo tu na terenu često, da je neko pretovario se i na kraju onda to sve pati da Allah saču. A vidimo s druge strane nekoga da jednostavno jedno vrijeme je nosio i onda polako počeo da otrpava, da se hladi. Zlatna sredina je potrebna. Thank you. بين الحالين ألقاك معي حاضرا في وحشتي أو فرحتي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا Pa zbog toga, draga moja braćo, nemojmo se nekada opterećavati što većina ljudi ne razumije ovo čemu mi pozivamo. Jer Kur'an tješi Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, pa mu kaže, ovdje si ti od duge svišnuti, što oni ovaj govor neće da povjeruju. Pa budimo mi ponosni, sretni, što nam je Allah dao, da više nas niko ne može za nos voditi i nadu nam neku prodavati i to još uvijek pod plaštom din vjera.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 A zatim, draga moja braćo, meni je čast da se vidim sa braćom muslimanima. Allah je nam malo je bilo kašnjenja. Ja sam danas u prilike trvalio neki 600 km, pa možda se i ne osjećam baš ono do kraja neću moći da držim neki osmije čitao vrijeme, znači tema će biti malo onako, ako zaspijem vi me probudite. Ali inša Allah, na ovome putu nema umora. Biti pomagač Allahu i tabarak je ovo ta'ala vjere je velika stvar. Ashabi kada su kopali hendek zajedno sa svojim imamom, koji je ujedno imam do sudnjega dana, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada im je baš ono teško padalo pročina medinska, prazni želuci, znaju dobro s kim će imati posla, sa svim saveznicima toga vremena, znaju da imaju sugrađane, izdajnike, židove, Imaju munafike koji kažu šta ona je obećava, a poslanik je sam tom kopanju obećava uzimanje Perzije, Vizantije. I uvijek iskreni ljudi imaju visoke ambicije. A sahabi su se tješili između ostalog jednim stihom kada su govorili إنا باعينا محمدا على أن لا نترك جهاد أبدا نسمو كاجي دالي بيء بوستانيك صلى الله عليه وسلم طيب شتب مي كازلي هنا شيء ميزكو ريموانو ti, mi smo dali prisegu Muhammedu da džihad, nikad, da džihad ostaviti nećemo nikada. Šta je džihad? šta je borba na Allahovom putu. Evo vidite, kopa se hendek. Iako je to novina za Arape, Arape prije toga nisu takav stil ratovanja nikako poznavali. Nego su samo znali stil ratovanja Mejdan, gdje se vidiš od nokta do, do, do očiju, ali nije zabranjeno u ratnim okolnostima da čovjek se koristi metodama kako bi što manje imao žrtava i kako bi izvojao pobjedu, pogotovo kada se radi da je neprijatelj mnogostruko brojni, a muslimani malo brojni. Nećemo puno o džihadu, pošto se ne smije tako sad pričati o džihadu, to je znači tabu tema i to je krivično djelo nećeš biti jedno vrijeme pričati ni o čemu ako se budemo uzmicali ali nisam pripremio temu o džihadu nego sam razmišljao put o čemu da kažem i da podijelim ovo stijelo večeras sa svojom braćom pa ćemo udrobiti Znate kad nena nema puno hrane za večeru, a možda i onaj hljeb, kruh, somun, bitno da ga ima, polako počeo da najavljiva zelenu boju, onda nena napravi potkrišu. Ne znam ja, znate li vi šta je to, jer se kod vas to može i kažu. Znači, jednostavno, popara, znači, pa onda lakše se to more znači progutati. Bitno je da se potkupi ono što se ima, pa ćemo imi večerašnje predavanje, kao što je kazao Imam Ahmed, Imam Ehli Sunneta od džemata, često je znao koristi izreku zar ovo dolikuje muslimanima. Pa ćemo ovu izreku večeras puno puta ponavljati. Zar dolikuje muslimanima da su nehajni prema temeljnim stvarima ove vjere? Mi kažemo, zar dolikuje, a to sve vađivi za vađiva. Kada se pojavili hoteli, kažu hoteli se pojavili kada je nestalo islamsko bratstvo. Moraš imati para i onda ima tamo svitli negdje tri zvijezdice, negdje dvije, negdje pet, i ti tamo tražiš konaka. Ideš u prelazi džahnama da nađeš konaka. Nestalo bratstva. Zar dolikuje muslimanima da se zovu muslimani, a da ne daju jedni drugima prava koje je islam postavio? Znači, ne izmišljam i nija ni ti, nego ispostavila je ova vjera, principi ove, ove vjere. Zato kaže poslanik, ali salatu wassalam, la jahillu li imri muslim, en jehđu da ehahu fauka salat. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava muslimana više od 72 sahata. Tolka selef, znači tri noći i tri dana. Znači, može se desiti, mi smo insani. Griješimo, ljutimo se. I zato kaže poslanik, kada je salatu u selam, u hadisu koji je mu tefakun alej, kaže, lej se šedidu bi sur'ah nije jako se zna dobro hrvat. Volakinne šedide me jemliku nefsehu fil gabab. Nego je kaže jak, stvarno, junačina, onaj koji savlada svoju, svoj nefs, sebe u, u ljutni. Dolazi čovjek poslaniku, ali salatu wa salam, Pa ma kaže, eustini ja Rasul Rasulallah, posavjetuj me o Allahu poslaniče. Pa mu poslanik, ali salatu sam kaže, la tagbab. Nemoj se ljud, ne ljud se čovječ. La tagbab. Ta karra mirara, pa je to ponovio nekoliko puta. Da bi se ubrizgalo. <clears throat> Zar dolikuje muslimanima da budu pasivni u pogledu pomaganja Allahove tebare kemo ta'ala vjere. Evo prolazimo Bosnom i vidimo da je svak u svom personalnom obliku pokušao da sebi napravi džennet na dunjalu. Pazite, mi potpuno znamo da je ovo hotel sa stotinu zvijezdica u pogledu poslanikove džamije kada gledamo na materijal koji je tada bio i opremljenost. Nemojte mi zamjeriti, ali imali neko od nas, imali Bilal ovakvu primaču i ovakvu u njoj živi? Došte pa vidite, pa ćete se uvjeriti da Bilal više radi za sebe nego za islam. Znači, zar dolikuje muslimanu da misli više za sebe, nego da bude društveno koristan? Jer ako napraviš da džamija ima svoju svrhu ili mesiđin i uložiš tu na Allahovom putu, tu se samo na, nadovezuju se vapi i nagrade. I to je ono zašto kaže poslanik Ali Salatu Vosalam, in qata ibn adam amaluhu illa fi thalas prekida se prekidaju se djela sinovima Ademovim osim u tri slučaja. Sadaka tom džarije. Trajna, znači sadaka. Od džara jeđeni, nešto teče stalno. Stalno kafa u ahiretski rusak ilmun yuntafa tafa' bi znanje od koga će ljudi koristiti imati podučio se nekoga al-fatih ili neki harf ili neko pravilo iz islama učinio se ga kako kaže Alija radijallahu ta'ala anhu men allamani harfa ja'alani abda kome poduči jednom harfu zadužio me da mu budem sluga وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ I odgojeno dijete koje naručiva tako četrešence na vlude, plaća, hatme, ne, ne, ne, ne. Dijete koje je odgojeno, koje ne živi od nekog dedinog hađa i, i namaza i drugih obreda, nego je odgojeno, pa šta god uradi od dobra, Zikri, njegov babo ima od toga koristi. Klanja, njegov babo ima od toga koristi. Čini dovu za baba i za ostale, imaju svi od toga koristi. Uradi bilo koji hajr, od toga društvo ima koristi, a ima i njegov umrli koristi od toga. Pa sad dolikuje muslimanima da budu u takvom stanju da misle više na sebe i personalno, nego da misle na islam i potrebe za ovaj din. Zar doliko je muslimanu koji čuje poziv hajja ala salah, hajja ala salah, da ne dođe i ne postavi se zajedno sa muslimanima ne može doći do prosperiteta ovoga dina, osim i ne može doći do uspjeha, osim na način kako su uspjeli prvi. Pa gledajte i kako su uspjeli. Bili su iskreni. Zamislite, možda to mnogi ne znaju, pa je lijepo da ponovimo, da oni koji ne znaju nauče, oni koji znaju ponove, Možda niste razmišljali o tome. Dajte mi ime ashaba koji je učinio hijđru iz boljega u manje bolje. Iz neke u Medinu. Da je nakon uspostavljanja islamske države i nakon što se je oslobodila Mekka. Dajte mi ashaba koji je došao iz Medine i boravio u Mekke više od tri dana. Posle obreda. A bolje živjeti u Mekke, veća je nagrada. Ali zašto su ostali u Medini? Da sačuvaju svoju hijžu. Da sačuvaju to, taj svoj ihlas. Da se slučajno to ne bi šta pomutilo. Čak je bilo sada koji dođu obrede. Znate, na hađi, na umru i tako dalje. Pa se u tim danima razvolili požure da dođu sebi, da se vrate u Medinu. Da ako već treba umrije, da umru u Medini. Vodili su računa o toj iskrenosti. I to je jedan od glavni faktora uspjeha i prosperiteta. Jer džaba puno raditi, džaba se puno zalagati, Pogotovo danas se dokazivati, kao što ljudi s dobrim dijelima dokazuju nekome. Pravo, treba se dokazivati, ali Allah subhanahu wa ta'ala. A zatim su bili ispravni. Pa su doživjeli taj prosperitet. I to je jasan kod za nas i za sve generacije koje budu dolazile ko želi da zaista pomogne ovu vjeru, bit će mu lako ako razumije ove dvije stvari. Zato, draga moja braćo, mi živimo u jednom vremenu za kojega kaže Ibn Aqil, a znate li ko je Ibn Aqil? To je jedan od veliki hanbelijski učenjaka koji je živio u petom hidžetskom stoljeću koji oslikava stanje još tada pa kaže, a on je još da znate, a vjerovatno znate, napisao najveće djelo u historiji. Znači, napisao je jedno djelo za koga kaže Ibn Ređeb da ima osam stotina tomova. Koji je Beričet u to doba bio? Pa on kaže, nemoj da vas kaže zavede ili da vas obmani to što ljudi u velikom broju dolaze i telbiju zgovaraju. Znate koji šo nahad vidio je kako to ponese čovjeka lebejk Allahumme lebejk lebejk la šarike leke lebejk innel hamde وَنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ To su riječi tevhida. Te se čovjek obraća svom gospodaru i kaže mu gospodaru, odazivam se, odazivam se. Odazivam se se gospodaru, koji nema sudruga. Tebi pripada hvala. Ti daješ blagodati. Ti si vladar koji nemaš sudruga. To su velike riječi. Nemojte kaže da sto puno zavede pa da dadnete visoko mišljenje tim ljudima. Nego kaže pogledajte kakvi su oni u pogledu u pogledu osuđivanja ili ignorisanje. Misleći u pogledu osuđivanja nevjednika, munafika, novotara ili s druge strane ignorisanja nevjednika, munafika, novotara. Hoće kazati ovaj veliki alim, znači ljudi moraju stalno da im iman bude pun energije, da su ljudi uvijek svjesni da vode računa o temeljnim stvarima, kako im se ne bi tvrđava koja se zove islam srušila. Danas ljudi u iluzijama živu i kažu imaju tvrđavu, pucaju se u prsa i kažu nismo muslimani, a ni jednog više Haman Direka od Islama nije nemaju. Sve su stubove porušili i ta se tvrđava srušila. A oni dalje govore kako imaju. Što kaže jedan brat, kada bi došao glavu pravom onome čafiru, koji ne zna da se očistini posle male i posle velike nužde, i pitao ga, Šta znači biti musliman? On bi ti održao lekciju i nabrio ti vjerovatno imanske i islamske šarce. I rekao, ako ovoga nema kod nekoga čovjeka, ne može biti musliman. A danas možeš biti musliman da javno se boriš protiv muslimana, da napadaš muslimane, da pomažeš nevjernika protiv muslimana, da ne klanjaš, da radi sve ono što Allah zabranio, da ohalališ ono što je Allah haramio, samo po današnjem kodeksu se ne može postati čatrviši. Pogledajte šta neko želi da, kako da nam zamuti vodu. To je nama, hvala Allahu, poznato, ali se mi vraćamo na nas. Šta možemo mi? Allah tvrdi, pa kaže, kem, kem min fijetin kalilatin, galebet fijetem kefiratem, bi iznillah. Allah se obraća kvalitetu, pa kaže, koliko je to već puta se desilo, da su malo brojne skupine, pobjedile puno brojnije skupine. Bi iznillah. Pa zbog toga, draga moja braćo, nemojmo se nekada opterećavati što većina ljudi ne razumije ovo čemu mi pozivamo. Jer Kur'an tješi Muhammeda sallallahu alaihi ve Pa mu kaže, hoćeš li ti od tuge svišnuti? Što oni ovaj govor? Neće da povjeruju. Zalike dinul qajim, ulakinne esteran nasi la ja'lemun. Ovo je stabilna vjera. Ovo čemu mi pozivamo, možemo u po noća opravdati. Ali većina ljudi, većina ljudi ne zna čvrstinu i snagu onoga čemu pozivamo, to jeste ne zna, ljepote i snagu ove vjere koje se često pripisivaju. Pa zbog toga ostavimo malo ljude po strani. Da mi se li postavimo jedno pitanje. Evo nas što ima ovdje. Jesmo li mi zaslužili Allahovu pomoću? Hoće li nas Allah pomoći? Je to Allah prevedan prema nama? Haše lillah. Ili smo to se mi sami o sebi, o sebe ogriješili. I ogriješili smo principe koje smo možda u datom momentu malo poremetili ili u nekim možda segmentima nam se oštrca malo otupila. Ako mi budemo dobili odgovor i budu naša djela potvrdila da smo mi u svakom segmentu uspostavili šartove koji proizvode Allahu pomoć, mi treba svi da učinimo šukr seždu i da i dalje učimo dovu Allahumma inna ala zikrike wa šukrike wa usne ibadetik gospodaru samo naš pojačaj nam još da te veličamo slavimo da ti zahvaljujemo spominjemo i uljepšaj nam naše ibadete da ih što ispravnije činimo. Ali, draga moja braćo, inna Allahe la yugayru ma bi qavmin, hatta yugayru ma bi anfusihim. To je pravilo. Neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sam sebe. Znači, mi imamo soluciju da se popravimo i da obavimo zadaću s kojom smo zaduženi, a to je da budemo bezrezervni pomagači Allahove tabareke wa ta'ala vjere, radilo se to o da'avi ili radilo se to o džihadu, da kada god ova vjera zatraži bilo kakvu pomoć, da mi kažemo lebejk Allahumme lebejk, Odazivamo se gospodar, odazivamo. I onda se u tom slučaju ne trebamo plaho sikirati. Onda je sigurno, kako je Allah kazao, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Onda će nas sigurno Allah pomoći. إِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيْثَبِّتَ قَدَامَكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. إِن تَنْصُرُ اللَّهَ Ovdje vjernici, vi koji priznajete iman, Ako pomognete Allaha, biva ako pomognete sami sebe. Ako se budete držali principa koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pomoć vas Allah. I ta će pomoć biti vidljiva. U sebi taqdanekum. Ustabilit će znači vaša stopala. Znači bilo kakvi vjetrovi, bilo ko pokušavao da vas pomete sa dunjaluka, neće to moći. I mi to vidimo danas. Vidimo na vojnim mejdanima tu našu braću, pojedince ili male skupine koji su vjerovatno, Allah najbolje zna, jer pod direktnom zaštitom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mi vidimo kako su slabi, kako su bespomoćni, kako im je svako krenuo leđa, kako se natječu oni koji se pripisuju islamu, da ih prodaju vitamenim kalila za malo para. Ali s druge strane vidimo da je Allah danonočno pomaže. Pa je kod jako jednostavan i poznan. Znači, situacija i ključ je kod nas. Pa zato, draga moja braćo, ono što je primjetno kod insana često, da insan ide u dvije krajnosti. I Kur'an to opisuje pa kaže وَهُلِقَ insanu da'ifa. Čovjek je stvoren kao slabićem Često oslabi pa onda počne da razne misli uvrti u svoju glavu. I vidimo ga praktično kako on vozi polako nikad. Ide u jednu negativnu krajnost. Ili je وَهُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولَ Ili je brzac. On pogleda i kaže ovo, ko ne bude za dvije godine kakvi preokretaj ne bude kako ja sam zamislio, ja ne mogu ovo više izdurati. Pa vidimo to na terenu često, da je neko pretovario se i na kraju onda to sve baci da Allah sačuje. Pa A vidimo s druge strane nekoga da jednostavno jedno vrijeme je nosio i onda polako počeo da otrpava, da se hladi, Zlatna sredina je potrebna. Nije džaba Allah Đelešanu obećao veliku nagradu i dunjavskog i ahireskog karaktera. Kome? Baš ono ko ganja tu taj istikame. Znači uvijek je on, da kažemo, u istom u globalu, znači u istom tempu. Znači, ako se samo malo desi malaskovost, odna on pojača malo gaz, da se vrati na iste pozicije. Uglavnom, globalno mu je, u globalu je uvijek u nekoj, u nekoj zagrijanosti. Zato Kur'an kaže, inne ledine kalu rabbun Allah, summe se Oni koji kažu, naš gospodar je Allah. A zatim, u tome ustraju, ne jednu sezonu kažu, a drugu onda ne kažu Ili, druga, ili njihovi postupci djela kaže što drugo. Nego konstantni su. Inna ledine kalu rabbuna Allah, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Znači, takva elita, takav iman, takav odnos prema ovoj vjeri je draga Allahu Želešanu. Pa Allah zbog takvog odnosa šalje skupine meleka sa melekom smrti. On ne šute. Oni znači dolaze i tješe tog vjernika al mustekima koji je ustrajao u tom maratonu. Uzeo znači jedan tempo izgurao ga do kraja, pobjedio na kraju. Dolazde mu pa ga tješe. Nemoj, Allah te hav, ne boj, ne bojte se, vola tahzenu, nemojte tugovat. I još radosne vijesti donosti. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. I radujte se džennetu koji vam je pripljenen. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jesmo mi vaši zaštitnici. Allah subhanahu wa ta'ala sa svojom nevidljivom vojskom štiti vjernike i pomaže ih. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Ina dunyaluku ina akhiratu. I to je Allah sve pripremio za takve. A šta su oni radili na dunjalku? Oni su stalno o Allahu govorili. Oni su stalno o dinu govorili. Oni su drugi ostavljali bez teksta. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى A ko to ljepše govori? Čiji je to govor za poslušati? Jer danas svak priča. Svak ukrašava svoj pogled, govor. Pa oni trgovci, oni ne galame na narod, tako fino pričaju. Pa svako lijepo priča, ali čiji govor ostavlja traga? Govor oni koji pozivaju Allah. Zato što ne možeš mu prigovoriti, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا jer on ne samo da papagajiše, nego on radi dobra djela. On tebe pozove i on ode u dobro djelo, pa ti sada razmišljaj. Evo imaš govor, imaš, znači, malo prije ton, evo sad imaš sliku. I svim svojim životom pokaziva da je on zaista musliman. A onda nam Allah Đelešanuhu ovdje govori šta se dešava, kako bi mi trebali da pokažemo da smo zaista muslimani i da lijepo govorimo i da dobro postupamo. Jer među muslimanima gdje god danas dođeš, kaže obrat pažnju. Braća su malo podijeljena, braća su malo posvađana. Ima nas koji ne govorimo po dvije, po tri godine, imamo problema, žena se nam malo razvalile džema, vada taj korpus ženski, nije džaba, Allah je što nam kazao, im neke ide kun na ovim, vaše ženske flepke su opasne. Kad ti žena skuha čorbu, ha, može biti govorka, može biti ukusna, je tako? Prava mu'minka kad skuha čorbu, maša Allah, Govori nam Allah Đelšanu kako trebamo nakon lošeg postupka uzrati dobri. Pa ko to mogne, ko to tako bude radio, vidjet će da će mu neprijatelj, onaj pravi neprijatelj, postati pri, prisni prijatelj. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا A to ne mogu osim oni koji su posebnim saburom obdareni. Zato, draga moja braćo, mi, muslimani, moramo shvatiti da Allah te bareke u ta'ala u ovom vremenu od nas traži da budemo pomagači Allahove te bareke u ta'ala vjeri. Da budemo muslihini da popravljamo da budemo sluge kako kažu Arapi sejdu kaumim hadimuhum uglednik u jednom narodu je njihov sluga zato se onoga onoga, onoga, onoga tamo nazvali khadimul haramein kao sluga dva harama A Ibn Mubarak je pisao kasidu Abidul Harameinu. Baš čovjek bio u pravom smislu bio pobožnjak Fubail ibn Iyad koji je zaista bio Abid kad bi danas došao među naš svijet, kad bi danas došao u Meku i Medinu, vidi ga šehovi, vidi ga hađije, Svi bi ga muslimani proglasili ludim. Rekli bi ti pretjediva da se živi bio de malo ohladi. Pa mu je dao Ibnu Mubarek po, paš, lekab koji mu paši. Po Božnjak znaju harema. Ali mu kaže, ja abid el haramein. Lev abasavtena, la alimta enneke fila ibadeti tel abid. O abid dvaju harema. Kada bi ti vidio šta vi sve radimo u žihadu na Allahovom putu, hoće mu kaži, to je dobro, ali ima bolje od toga još. A mi muslimani smo natjerani da samo za boljim idemo. Al ladine jestemi unel kaule, fe jestebi une ahsene. Oni koji slušaju govor, a najistravnije slijede, Allah takvima obećava uputu i kaže što na pravom putu. Znači, mi moramo i među samim dokazima. Ako nešto prenosi Buharija, a drugi hadis prenosi Tirmizija, moramo znati gdje je matematika tu. Daje se prednost Buhariji. Mi idemo, znači, na ovo što je još bolje. Pa mu je rekao da ti njegovi ibadeti mogu nekada možda biti igra i zabava. A kamo li danas kad neko obuči neko zvanje da je sluga dvaju harema, a nikad nije pomeo ni kvadratni metar, ba da ga uslikaju kamere ili ošao pa opravo tamo neki WC. To je hadin, to je sluga. Ali su se danas došlo je do poremećaja vrijednosti. Pa se ljudi dobili nekakva imena, pa je dobio, znači, vrijednost futbaler koji ništa ne proizvodi, ganja loptu, da je zabudala ganju jednu loptu i njegova dnevanca je vrednija od nekog čovjeka koji proizvodi nešto korisno, što ne može čitav život zaraditi. Njegov jedan go je vredniji nego neći čitavi metak. Ona je pjevač galami riče, kače umjetnu, on je kao umjetnik. Ona glumica, znači, ona nije razumca, ona je glumica. Poremećaj vrijednosti, pa ljudima data pogrešna imena. I zato kažem, draga moja braćo, mi moramo biti muslimani hakan, onako kako Allah traži od nas. Vidjeti šta je sa našim ibadetima, prije toga vidjeti šta je sa našom akidom, Šta je sa našim ahlakom? Jer ovaj čovjek sad koji te svete na putu, na tebi ne piše da ti vjeruješ da Allah iza darša. To je te kad uđete u razgovor da ga vidiš, evo s kojom je on opcijom. Kršćanima nikako nije jasno kojim je Bog, nigdje im je Bog, neki kaže da je Bog ubijen. Pa kad uđeš u Znači, teologiju onda ćeš biti dokle on. Ali, znači, ako ti budeš lijepog ponašanja, lijepo ponašanje nije samo da čovjek malo priča. Nemoj se najesti bijelog luka izaći na pijac, da smrdiš ljudima. Jer to poslanik, ali je sram, nazvao smradom. To je halal. I taj bijeli luk ima svoje vrijednosti. Ali ima i mjesto kad ga jedeš. Primjer radi vodi računa o svom znači ponašanju da bi to plijenilo ljude da ljudi svate da ti nosiš nešto veličanstveno sa sobom da ti pozavide i da oni se počnu o tome raspitivati budi stidan da bi nekoga postidio koji ima možda malo stida Ono što je na žvango plakati, ne mreš više nikad za stid, gotovo je. Ona je, njen stid, njenom stidu je klanjata ženaza. Ti kad bi došao razred, ti rekao joj, stid se, boj se Boga. Ona bi tebe proglasila i oni koji se uslikali tebe ludim, a nju natrednom. Zato kaže poslanik, ali salatu selam, i da lem te sahi, pa naši. Ako se ne bude stidio, samo radi, Znači, ne, nakon stida više nema, nema, nema ograničenja. Pa smo zato mi, pogotovo što smo skupina o kojoj se, znači, proti koje se vodi pravi medijski rat. Ništa novo. A zato je nama naređeno وَجَادِلْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Da se protiv njih borimo sa njim, kim, Kur'anom. I to Kur'an nazvao velikim džihadom. Znači da mi budemo živi Kur'ani koji zemljom vode. Tamo gdje treba snaga da je pokažemo. Gdje je ponos da ga pokažemo. Neko ismijava muslimanku na ulici. Tad nije ahlak da kažeš, estakfirullah, ono nije lijepo, estakfirullah. Ti tada moraš biti vojnik za islam. Nema veze s tim metari žilet. Šta ti fali da pogineš i odeš u žennetu? Kad se ne razmišlja koliko će prga na glavi imati, tad se štiti čast muslimanke, islama. A kako da kažeš, e ona ta muslimanka, ona nije iz mog tabora, moram ja prvo vidjeti šta moja partija kaže sad u ovome momentu, jel mi izbjegavamo ili ne izbjegavamo, ti si tada vojnik za Allahu te barakevo tala vjeru. Dalje, draga moja braćo, mi smo ehli sunnet arhamu lin nas. Arhamu أرحم الناس للناس كما قال ابن القيم نايم الوسيني لودي برما لودي Znači, ni, kada god neko radi neki hajer, daje mu podršku. Pa ste vidjeli primjer da radi Salahudin Ejubi, nije bio ehli sunnet u svim akajskim stvarima. Ali nije tada ehli sunnet rekao, znaš šta, Aj ti samo sam dođi kuć ili prvo ti neke stvari promijeni pa ćemo mi onda sa tebe. Nego ako su neki zajednički principi, onda dajemo, ako je to hajr za islam i muslimane, a svakako da je hajr osloboditi meseđi dola aqsa prvu kiblu muslimana, pa zato ehli sunne se miješa s ljudima i ne može im ništa nauditi uz Allahu pomoć. Ali isto tako, zašto su nazvani ehli sunnetu o džematom? Kroz historiju islama, taj, taj termin nije bio poznat kod prve tri generacije. Zato da se zna, znači neko je tamo ehlu bid'at, ili neko je tamo ehlu balalet, a e, mi smo ehli sunnet. Da se zna, što kaže, iz aviona, iz kamiona, da si ti na tom putu da si ehli sunne, da sve utemeljavaš na, da sve bude po, kako, po PS-u, jel tako, po sunnetu, i da sve bude na rađenju, da se bude u džematu. Ehli sunne u džematu. Znači, zagovaramo sunnet i zagovaramo džemat. Ako imamo sunnet, imamo džemat. džemat. Ne možemo zagovarati džemat bez sunneta. Onda ćemo napraviti partijašenje i naprećemo rasnu diskriminaciju. Jer ću ja kazat, ja sam krajišnik, kod nas se ratuje za međe, ti ću kazat, ne, ne, mi brata ubijemo za među rođenog ovde u Kalestiji. Ona će reći ovako, ona je nako, međutim, ako nam vodila bude din, sunnet, onda ćeš ti znati da ne smiješ, znači, bratu muslimanu biti osim pokrivač ili, znači, da mu bude šteti a zilletin ala mu'mini da budeš ponizan pred vjernikom da se ponižavaš Allaha radi men tawaba alillahi rafa jer ko se ponizi Allaha radi Allah će ga uzdići pa zbog toga draga moja braćo hvala Allahu da vas obradujem da'ala ehle sunneta ko što su znali nekada stari daje govoriti proširila se dijelom Bosne ne sad je diljem Dunjaluka nema više sela, da nema naš neki satelit koji tamo hoće da se priključi i da mu ne treperi nimalo slika i koji se kači, znači, na ovaj ispravni kanal Ehle Sunnata o džemata. I to uzima maha, hvala Allahu te barake wa ta'ala. Međutim, jako je bitno Gdje sam ja u toj igri? Koliko sam ja pomogao ovu vjeru? Ali da, ne, da živimo od iluzija, draga moja braćo, nego oko, od, o, oko konkretnih stvari. Mi danas kada bi rekli sad jedni drugima, nakon bili otvoreni jedni prema drugima, mi bi se brzo možda posvađali. Ja bi počeo da se hvalim kako sam puno radio za islam. Ti bi rekao, stan, stan, stan malo. Ništa ti nisi, ja tebi gažem sam ja uradio. Jel? A kad to sve sredeš, možda na kraju nija niti nemamo jednog dijela da Allah sačuva, gdje možemo kazati, ovo sam to posto ubijeđen. Da sam ovo samo za Allaha uradio. I zato kada je Omer došao u kuć da preuzne ključevo od kršćana, kaže mu komadan koji je najviše skrvario, ubejde mi žerrah, kaže, o halifo, o emir al mu'minin, šta ćemo reći Allahu, kad nas Allah upita šta smo rado za islam? Nije rekao, da, da šta ti sad filozofi, pa šta je ovo onda? Zar ovo nije nešto veliko? I zaista je veliko. Šta misli da ja i ti budemo vojnici za oslobođenje kuca od židova danas? Abdel Lazar spomenuo neke bošnjake u tumačeći suru Teube. Pa nama kad to čujemo, koji malo znamo arapski, pa tamo negdje nazijemo, ili neko nam kaže da arapskom svijetu, vi spomenuti, bošnjak, nama nekako, ha, drago nam. A zamislite ti budeš taj koji ćeš naći onoga šarova i sljušti ga sa onih aparata. Živio dostojanstveno da krepa dostojanstveno. smatrao bi to velikim djelom. Ali Ubejda i Omar radijallahu ta'ala anhu kažu mi ništa nismo uradili. Nego ošli pod palmu, vojska sva gleda, zamisli pred svoju vojsku izađeš i plaćeš ko djete ili ko žena. Ko bi to danas od komandnog kadra sebi priuštio ili tako se ponašao pred svojom vojskom? ali odgojena vojska razumije i šarete. Razumije između redova. Danas imamo ljudi koji su pesimisti. Pa često, iako ima mjesta, znači stanje je teško. Ali opet mi moramo biti optimisti. I sa ovim ću završiti. Molim Allah, te bareke u da ovu čorbu, ovu poparu, jel, ili potkrižu, nekako progu tamo večeras i ako bude budemo bolji muslimani. Dolazi čovjek, Ali radi Allahu ta'ala anhu, i kaže mu, o Alija, o emir al-mu'minin, šta je ovo, ovi neredi, ovo nešto, niko ni s kim, vidi šta se dešava, pojavio se havariš, pojavio se šije, metež, sukobi, Šta je ovo? Kako je, kaže, lijepo bilo kad je Omer bio živ? Blagostanje. Nije ovi nereda bilo. Pa nije mu rekao, Alija, znaš šta stvarno se dvije. Ovo je pravo. Čovjek govori činjenice o stanje. Govori sa činjenicama. Evo šta imamo, šta smo imali. Ali čovjek koji ne da da se znači stvar izgubi kontroli. Lako je samo oplakivati. Lako je samo, znači, crnu hroniku čitati. Lako je biti dio problema. Ali kako da budemo dio rješenja? Pa mu kaže, znaš ti, jahada, znaš ti. Arab kad kaže jahada, ono znaš, na naljutiš ga, pa neće ime da spomene. Ono kod, kod nas, hej ti, Njemu kaže, ali kaže Malija radijallahu ta'ala, o ti, ili hej ti, znaš ti zbog čega je to tako bilo? Pa kaže, to je bilo, pa mu kaže, ja što bi ja zbog čega je to tako bilo? Znaš li ti zbog čega je blagostanje vrijeme Omera bilo? Kaže, Omerov vojnik sam bio ja i meni slično. A znaš li zbog čega je danas ovako stanje? Zato što si ti moj vojnik i tebi slično. Znači ti si samo za priče, vidi šta je ovo, vidi ništa, znači nisi spreman da poneseš dio tereta. I mi nažalost danas imamo ti bolesti gdje ljudi samo pričaju, a kad treba konkretno nešto da uradi, onda ili gleda se izvuče, ili preokrene temu i tako da vidi. Zato mi molimo Allaha tabareke wa ta'ala da budemo vojnici za ovu vjeru. Da budemo oni koji će zaista smatrati velikom čašću što noste emanet, što nas je Allah probrao među ovlikim ovom rudom bosanskom. Pa da smo mi, ako Bog da neki biseri ili zlato, nećemo se rastaviti koje je karatno, ili srebro, ili na kraju krajeva čelik, A evo će god dođeš ovamo, gdje ima ovih rudnika, ne treba ti plaho da dišeš otvrne usta ja primijetiš čumora ima dosta. Njega na kraju krajeva ima najviše. Ali evo, na kraju krajeva možemo se sa njim koristiti, tako? Toplije kad se naloži. Pa neko će biti, znači, čumor, džaba, ne možeš od njega napraviti nikad više čelik. A kamoli srebro, bronzu ili bisere. Ali hvala Allahu tebareke ve taala koji nas probrao da se ponosno ponosimo s ovom vjerom i da kažemo i svojim bližnjima i svojim komšijama i svojim sugrađanima i svojim ovim anamo s lijeve i desne strane s kojima dijelimo ovo tlo pod nogama ko smo, šta smo i šta hoćemo. I da vas obradim neki dan, neće Bošnju, hoće Srbije Hrvati. Dolazi mladi sa 20 godina. Mario, otac, Hrvat bio, majka Srpkinja, Nikolić se preziva. Sad je Nikolić Harun. Uz Allahu pomoć. Dolazi prima islam hoće islam. I to mi vidimo svakodnevna pojava je na zapadu tu. To nam nagovještava da je islam u velikoj, hvala Allahu, ekspanziji. I sada je, što se tiče naših safova, velika kristalizacija. Više se ne može, znači, pokvaren paradajz prodati pod prvu klasu. Sad ljudi znaju opstati. Više se ne može, znači, magla u celofanu prodati. Više se ne može lagati na kvadrat. Kaže jedan hađija, ove godine su hađijama uveli da, da im kuhaju čorbu tamo. Pa da bi ta čorba bila što ukusnija, nailazi jedan odgovorni kaže, ja ovakvu čorbu ne jedem u svojoj kući. Biva kod je on to džabe dao hađijama. Ta čorba je hađiju koštala 6000 maraka plus koper počeo dobiti ili neće dobiti. Postao kofer da obavi još neke obrede tamo vjerovati. Pa da onda dođe. Više se ljudima lagati, petljati, ne može. Ljudi počinju polako da otvaraju oči. Da pa budimo mi ponosni, sretni što nam je Allah dao da više nas niko ne može za noć voditi i maglu nam neku prodavati i to još uvijek pod plaštom din vjera. Pa molim Allaha te bareke o tada sam zadi obilno, daću vaše porodice od zla i belaja, uputi upućene, oprosti griješnicima, pomogne mu žahide, ujedim naše stapove, pomogne nas da podignemo zastavu u slama na ovim prostorima, da studimo pa Allahu i knjizi sunnetu poslanika, ali salatu wa salam. Naša zadnja dova je takulu kao li hada vas nafilali u reku da se ruhu. www.pautak.com Soba put vjernika يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي آه يا